Chunka pusagniyoh kah capítulo. Juez mantawan viuda manta. Mana pisipaspa tiempo pi Dios RIKCHANA CHISPAN Jesús nerja. Huk TAPIM Dios Dios mana enaspar una kunatapas mana respeta juez. Chay yachak yachaq viudam, paiman respa Contraipi y justiciaikullaway, nispa. Unaiña viuda, rimapayaptingmi arreglo pampas, manamunachkaspampas, tantiarikuruspa Dios tam mana manchakuspaipas, una kunata mana rispitachkaspaipas, hangraikuya arreglota pusa mana chayqa, kutinyamuspanmi Umaita Nanachiwangman. nispa. Uyari chikia chay mana allin juez panishanta. Chaynaha manachum Diosha akliasqankunapa tutapunchaw uyari uyariykuspan, allin arreglota ruranja, nikichikmi. Chihaptapunipas payqa chayllam allin arreglota ruranja. Diosmanta hamuq runa, yapatawan kay pachaman kutimus payqa, tarimusaqraqchum iñiniyuq runakunata, Pareceoan hinaspa impuesto cobrajuan rikchanachishan manta. Justo runakuna corona apikuspanko runamasinko KUNATAM Jesús rikchanachispan nerja. Iskay runakunam RERJAKO temploman Dios Ukning Ukninmi karja farisiukunamanta, que impuesto KUNAMANTA un sayaykuspan KIKILLAMPAJ kainata mañakurja. Gracias tam que Dios nillay. Ñujaja manam kanipi mantapas hullgen hechucho, nitaj mana rurachcho, neta nitaj hukuan pierdikuchcho, neta impuesto cobra grona hinacho. Ñujaja simanapim iskay kutita ayunani. Ganas mantapas chungamanta mukninta homoiki. Nispa. Impuesto cobra cobrajñatagmi, karonejperaj al altutapas mana Hasjunta takakuspan nerja, Dios nillay, uchasapam kalyani, kuyapayari kuyawaya, nispa. Chaynaja farisio mantapas, manta pampachasjaja wasintaja kutikorja, impuesto cobrarme, Pipas hatunchakoja omillasjam canja, pipas omillakuñatajmi hatunchasja kanja. Wawakunata Jesús bendicis Wawakunatam pusamurhako Jesus llachpaykunanpaq. Disipulunkunañataqmi chayta hawaykuspa, haqcharhaku pusamuqkunata. Jesus ñataqmi paykunata hayaykuspan nerha. Ama harkaichikchu wawakuna nyuhaman hamunanta. Kay wawakuna hina Dios kaqkunapaqmi Diospa munaychakusqanja. Chihaptam nikichik. Pipas wawakuna hina Dios Diospa munaychakusqanta mana paha, mana punim chayman hayaykunqachu. Juan apojoven parlas janmanta. Allen rexisja Hukrunam Jesús TATAPURJA Allen ese chico. Imatata rurasa huiña y causanaipa, nispa. Chaime Jesús ñatag nerja. Imanas hatag allen chico niwanki, Dios llamalinja. Hamja chankim Dios pa kamachikuyninkunata. Chay kunam nin. Amam hukwanja pierdikun kichu. Aman pitapas wañuchinkichu. Amam suakonquichu. AMAM pitapas llullataja harimankichu. Taita MAMAIKITA RESPITAI, Nispa. Hinaptinmi chay runañataq nirja. Warma kasqaymantaraqmi chaykunataqa kasukurjani. Chayta Jesus Jesús NERJA, Chaywampas kayraqmi faltasunki. Rispaykiaran tikaramuy TUKUI kapuqniykita. Inaspaya chay qullqita wakchakunaman huykari. Chaynapim hanaq pachapi kapuqniykikuna kanja. Chaymanta kutimuspañam ñuqawan rinki. Chay runam chaynata uyariruspan, llakikururqa apullaña kasqanrayku. Chayna ancha Jesus llakisqata Jesús qawarispanmi nirqa. Mayna sasatam apurunakunaqa yaykunqa, Diospa munaychakusqanmanja. Apuruna Diospa munaychakusqanman yaykunanmantaqa, Camellochiajapas renta Usturungman. Nispa. Uyarignin kunañatagmi tapukurjaku. Inaptinja pitag salvakuytaga ATINGMAN. Nispa. chaime Jesús ñatag nerja. manamating manchu. atinmanchu. Diospagmi Tuku y Mapas atinallan. Nispa. Hinaptinmi Pedro ñatag nerja. y IMAIKUTAPAS AGERUSPAM qanwan purichkaniko me Jesús ñataq nerja. Chigaptapunim nikichik. Pipas Diospa munaychakusqanrayku, sajenja wasinta, warminta, waujipaninkunata, Kunata, taita mamanta, churinkunata, inaspaja kay pachapim chaskinga, llapa iman saqisqankunamantapas mastaraq. tiempo Pinatarmi wiñaypaq manta manta, kimsakajku tipi Jesuspa manta. Chunka iskayniyuq akllashqankunata kuspang ni Jesús nerja Jerusalén llaqtamanmi merichkanchik. Chaypim manta manta runamanta willakuqkunapa tukuy ima qillqasqan cumplikunqa. Mana runakunaman entregasqa kaptiymi burlakuwanqaku. Kamiwaspankum asutiwaspankom wanyurachi wanghako ichaqa kimsa punchawmantam Disipulun y imarikuqtapas mana entenderqakuchu. Chayrimasqanqa pakasqa hinakasqanraykum mana jacucho. Hukñawsata Jesús sanuyachisqanmanta. Qericollaqtaman Jesús ichpaykuchkaptinmi, ñampa patampi limusnata mañakuspan ñawsatiachkarqa. Achkallaña runakuna pasasjanta uyarispangmi, tapukurqa imam Nazarit manta que Jesús japarerja. David pa david manta hatun kamachiko Jesús, Payari llawaya, nispa. Jesuspa ñawpaqnin riqkunam haqcharqaku upayananpaq. japarerja. David pa david manta hatun kamachiko Jesús, payari llaway, nispa. En mi Jesús ayaykuspa payta pusachimurja. Ichpamuptingmi tapurja. Imatataq munanki jampag ruranaita, Nispa. Chaymi awsañataq nerja. Señor, jawarikuyta munani. Nispa. Chaymi Jesusñataq nerja. Jawarikuy, iñinikim sanuyarachisunki. Nispa. Chaypunilla mi Dios talabasten Jesús pasakurja. Kunapas, Dios tamalabarjaco, admiracuy jankunata hawaikuspanco.